که الله میگه ولا تقل لهما اف به مادر اوه نگو مادر او فلان کارا بکن نگو اوه نمیتونم خسته هم گرمی اجازه اوه نداری شما زدن که به طریق اولا وقتی اوه گفتن حرام هست زدنش که به طریق اولا یک صحابی آمد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم در حج بود و مادر روی کور بودش تواف میکرد رسید نبی کریم فرمود یا رسول الله نگاه کن مادر پشت من سوار ده تواف میکنم حقش ادا کردم خب حقشو تازه یک نفس ادا نکردی یه حرکت یک شب ادا نکرد داخل شکمش لگت گشت زدی حق اینجوری ادا میشه نه بعضی از علما میفرمایند که اگر بدن پدر مادر کلا آبله بشه آبله اگه اینها رو بلیسید و بخورید هنوز حق ادا نکردید باید در مقابل پدر و مادر مانند یه غلام باید سر تعظیم و خم بکنید مثل یه غلام یه غلام مجرم یه مجرم هست غلام باشه حالا یک انسان آزاد جرم میکنه هنوز کمی ادعا میکنه غلام اگر جرم کرد در مقابل آقا چگونه تسلیم ایسته باید به این صورت در مقابل پدر و مادر سر تسلیم و خم کرد و ایستاد پدر و مادر حق بسیار بزرگی دارن بسیار بزرگ دارن الله رب العالمین در قرآن هر جا که حق خودش رو بیار میکنن فورا میگه که مادر پدر و قضا ربک الله تعبد الا ایا و بالوالدین احسانا شرک نکن حق پدر و مادر اگر گفتن که اسلام رها بکن نه در غیر اون صورت اطاعت بکن در هر حال اطاعت پدر مادر واجبه حق بسیار بزرگی دارن اگر پدر مادر از دنیا رفتن و حق اونها را ادا نکردیم ما باید برای اونها اینقدر طلب استغفار بکنیم صدقه بدیم که شاید بتونی روز قیامت الله رب العالی ما رو بخشه حق اونها خیلی بزرگه خیلی بزرگه متاسفانه که حق پدر مادر خیلی زیاد پایمال میشن حدیثی داریم که زمانی میاد که پدر مادر دور میکنن و دوستان نزدیک میشن بیگانه ها سمیمی تر از پدر و مادر میشن متاسفانه علی در همون عرصه ما هستی نبی کری فرمودن که یکی از علامات قیامت این است که انتلد الامت ربتها که کنیز بیاد و آقایش رو متولد بکنه یعنی تفسیرش بعض علما فرمودین که یعنی آخر الزمان به صورتی میشه مادر بچی رو زایمان میکنه بزرگ میشه اینقدر ظلم میکند اینقدر ظلم میکند که آخر چه میگه آخر میگه که گویا که مادر کنیز آقا بوده در صحیح بخاری حدیثی داریم در امتهای گذشته شخصی به نام شریح بود سر نماز بود مادرش کو شریح صدا زد فرمودن که اللهم امی و صلاتی مادرم هم هست و نماز هست حال نماز بخونم مادر جواب بدم تو دلش نماز میخونم سری بعد دوباره جواب نداد سری بعد دوباره بعد که صدا زد و اللهم امی و صلاتی مادر هم هست نماز قدوم الله مقدم نماز خون تا سه مرحله مادر آخر دعا کرد خدا تو رو به مشکلی گرفتار بکنه گرفتار خانمهای فاصل بشی تو مادر گو گرفتار خانم های فاسد و زناهکار بشی من جواب نمیدی تو گرفتار شد یه خانمی حامله شد حامله شد زایمان کرد وقتی زایمان کرد گفت که پدرت کیه این شخص هم یه بزرگ بود یه عبادتگاهی بود اونجا عبادت میکرد گفتن که این زنا کرده گفت که حالا این واقعی زنا کردی تو اسمی همینو گرفت این مادر با دو داده گفت با فلانی زنا کرده من مردم آمدن کل خونش رو تخریب کردن زدن اینو اینقدر تنبیه کردن که خود داری صوفی بزرگ عابد نشان میدی زنا میکنی با خانما در ارتباطی این کار نکرده بود انسان مخلص انسان عابد انسان متقی بودین به خاطر نافرمانی مادر دعا کرد و به این مرض مبتلا به مصیبت بزرگ گرفتار شد بعد از اون گفت حالا بذارید تا داستان واضح بشه دور که نماز خون بعد زد داخل شکه بچه گفت پدرت کیه نوزادی بود گفت پدر من اون چوپان هست بعد الله رب العالمین اینو تبرئه کرد اما اون بعد دعای مادر اومد رویش اونها دوباره آمدن که حالا درست میکنی خونه اترا و مسجد را گفت حالا من نمیخوام اما این مصیبت در زندگیش اومد نافرمانی مادر خیلی خطرناکی حالا شما میخواید بزنید حتی حدیث آمد داخل صحیح بخاری حدیثی داریم که فرمودن که به پدر و مادر خودتان دشنام ندهید گفت مگه کسی این کار انجام میده گفت بله به دیگران بد میگی اونها میان به شما بد میگن پدر کسی دیگر فوش میدی اون به تو فوش میده پس این که فوش به پدرت اومد تو الله سببش تو بودی این هم گناه هست زدن خیلی خطرناکه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم به مادرهای شیری خودش اینقدر احترام میگذاشت که چادر نبوت را پهن می که اونا بارش می نشستن چادر نبوت را پهن می مادر شیری مادر که خیلی دوره در حال اگر کوتاهی کردی از زمین حالاک میری خونه قطعا باید مادر خواهی کنی